Labrīt! Ekscelenci, sirsnīgs paldies visiem saviem viesiem. Parasti pirmais, ko saku, ir paldies par to, kad atnācāt, un jūsu gadījumā <laughs> tas bija pat ar izaicinājumiem, lai iebrauktu Rīgā <laughs> līdz, līdz rādio, bet paspējat laicīgi. Jā, nu maz izaicinājumi bija, es jau uztraucos vai paspēšu, jo no Jelgavas līdz Rīgai atbraukt ir eh, ātrāk nekā no vienības gatves <laughs> līdz eh, tikt līdz rādījuma arī. Nu tā mēdz būt, jā, bet rādījuma arī klausītāji, eh, es biju solījis, ka būs sarunas ar ar uh, viesiem par priesteru formāciju, jo uh, lasījām dokumentu, kas bija veltīts uh, tieši Vatikāna dokumentu, Vatikāna otrā koncila dokumentu kas bija veltīts priesteru formācijai, un dzirdējām daudz gudras un labas uh, lietas, bet gribas dzirdēt arī, nu, savā ziņā no, uh, nu, praktiski un no cilvēkiem, kuriem ir tā atbildība uh, lielāka, varbūt tās uzticēta šajā gadījumā. Un uh, daudz mēs lasījām un ik pa brītiņam dzirdam ne tikai priesteru formācijas, starp citu, uh, uh, sakarā, bet uh, kopumā uh, Bīskaps ir ļoti centrāls baznīcas dzīvē, eh, diecēzē un, un, un tā skaitā arī semināra uh, dzīvē uzņemoties atbildību kaut kādā mērā par uh, semināristiem, pēc tam, protams, arī uh, par uh, priesteriem. Un šī ir tēma, ko gribu tad arī noskaidrot un iztaujāt uh, bīskapu E, Edvardu šeit viesos rādījumā arī ētrā. Bet arī tu, radio klausītāji, ja vēlies iesaistīties, uzdot jautājumus, tad to tu vari darīt kā ik reizi, kā ik rītu, e, sūtot īziņas vai zvanot. Īziņu telefona numurs ir 266 77 272, bet zvaniem 679 69 131. Un uh, uzsākot šo sarunu, vispirmām kārtām man ir um, diezgan daudz un dažādi jautājumi <clears throat> sagatavoti. Iespējams, pat visiem netiksim <laughs> klāt, bet uh, tas pirmais jautājums, uh, ko gribas uzdot, uh, kā jau es teicu, ka bīskaps ir ļoti uh, nu, būtiska, un, un nu, viņš ir apstuļu pēctecis. Jūs esat <laughs> apstuļu eh, pēctecis tādā ziņā, un jums ir tā eh, visa autoritāte, eh, kā teikt, pie jums nonāk un jāuzņems atbildība. Un, un tā skaitā arī par jauno priesteru formāciju, un, kā jau es saku, arī pēc tam uh, Eh, par eh, rūpēm par priesteriem. Šobrīd esam sākuši lasīt arī Vatikāna otro koncilu dokumentu, kas ir tieši par kalpošanu un priestera dzīvi jau pēc eh, formācijas, nu vismaz tādas aktīvās sagatavošanas formācijas. Bet tātad jautājums, kā jūs kā bīskaps redzat savu galveno lomu priesteru formācijas procesā? Pirmkārt jau gribas teikt, ka Vatikāna dokumenti uh, kuri ir sagatavoti un izsūtīti īstenībā ir visai pasaulē. Tas ir Āfrikai, ir Latvijai, Lietuvai un Amerikai un Indijai un tā tālāk. Tā kā tādu vienu kaut kādu dokumentu priekš eh, Latvijas vai priekš Jelgavas diecēzes eh, Vatikānā negatavo. Un eh, tad jau tas dokuments, kas ir tik ļoti tāds plašs un visaptverošs visai pasaulē, uh, viņu vēl katrā diecēzē vajag vai var pieskaņot pēc tiem vietējiem apstākļiem tādi, kādi viņi ir, jo nu, ne tur to varēs katrai diecēzē izstrādāt tādu dokumentu un pasniegt uz galda nolikt, ne arī varbūt arī tas ir vajadzīgs, ne arī tas iespējams, jo tie, kas to pie tā strādā, viņi jau nedzīvo uh, Jelgavā, un eh, arī nu, skaidrs, ka kaut kāda informācija vienmēr jau nonāk un, un to skatās par katru diecēzi, bet eh, nu, viņa arī nezina un nevar zināt, kas tad notiek konkrētajā vietā, konkrētajā diecēzē. Un eh, tā pieskaņojot to mūsu, die, mūsu diecēzes un Latvijas vispār apstākļiem, uh, ir tā, ka mm, ir savas, varbūt, grūtības un savas privilēģijas tanī, ko mēs šeit darām un kā mēs darām. E, attiecībā par tādu mm, priesteru tālāku formāciju, e, nu, pirmām kārtām jau priesteris iznes šo formāciju no semināra, un tur ir šie uh, seši gadi, kā mūsu seminārā, ja nestudē kaut kur pa vidu vēl e, citu kaut ko, tad e, no ar sešiem gadiem e, it kā pietiek, un pēc sešiem gadiem tas e, e cilvēks ir sagatavots tam. Sagatavošanā skaidrs ir e, ne tikai svarīgs semināra paša darbs, par to tas nav uh, ne mazvērtējams, ne arī noliedzams, e, ne arī kaut kādā citā veidā, kas sakot, nu, e, tā izsvītrojams no tās, e, no tās formācijas. Bet gribas teikt arī to, ka katrs kandidāts uz priesterību ienāk jau ar savu, ja tā var teikt, bagāžu. Uh, E, se uz semināru atnāk, un varbūt arī ar savu redzējumu par priesterību. E, skaidrs seminārs ir tā vieta, kur e, nu, labo to un pārveido šo, šo redzējumu par priesterību, un tas arī skaidrs, ka mainās. Mm, es par sevi varu arī tāpat teikt, atceroties tos jau 50 gadus atpakaļ, ka es aizgāju uz semināru varbūt mazliet ar uh, Eh, citu domu par semināro, par priesterību, kā tas dzīvē tomēr mm, ir izveidojies un kā dzīve to ir ielāgojusi. Dzīve, baznīca, mans biskaps savā laikā un tā tālāk. Bet, eh, un tad jau ir jāņem vērā arī to, ka seminārs nav tāda pāraudzināšanas iestāde, kur atnācis kāds neaudzināts un tad eh, seminārs to pāraudzinās. Uh, Un tas e, arī tā nu, nenotiek jau uh, pamatā, tāpēc, ka tie, kuri stājas seminārā un grib būt par priesteriem, viņi jau ir to nu, pieņēmuši, arī šo ticību un tā tālāk. Bet uh, pēc tam, pēc, uh, te jau tas jautājums ir, kas notiek pēc tam, pēc semināra, pēc semināra šīs sagatavošanās. Uh, Te ir, ko, ko bīskaps var darīt eh, un ko dara, mm, varbūt visiem tas interesē, eh, ko tad bīskaps dara, lai šos priesterus, eh, nu, kas sakot, audzinātu, vadītu. Un arī praktiski tas tā notiek, ka laiku pa laikam, kas, sakot, nu, ir jau arī tā, ka tādi patīkami varbūt zvani vai patīkamas ziņas, uh, ir no draudzēm, kur mm, cilvēki e, pateicas e, bīskapam par to, ka viņiem ir tik labs e, prāvests, ka viņš tāds, nu, kā sakot, rūpējas par draudzi, rūpējas par šo garīgo dzīvi draudzē un, un arī par pašu baznīcu, par baznīcu kā ēku, uh, un eh, ka viņi ir tādi pacilāti un viņi paši grib iet un palīdzēt un strādāt un, un kas nevar eh, to darīt vai aizņemtības laika trūkuma dēļ vai arī varbūt citu iemeslu dēļ, kā varbūt vecuma nespēka dēļ, tad eh, viņi priecājas par to, ka prāves ir tāds un viņi piedalās tanī lietā ar savu ziedojumu un palīdz savam. Bet nu, tā jau tas ir, ka arī visas pārējās ziņas mēs, ja palasīsim un, un tā papētīsim mazliet, tad vairāk jau to negatīvo cilvēki žēlojas par kaut ko kritizē. Nu, tas tā īpaši, man liekas, Latvijas nu, gadījums, <laughs> <laughs> bet nu, ne tikai, protams. Nezinu, kā tur pasaulē, bet ja, ja nu, palasa kaut ko tādu no ārzemju ziņām, nu, nebūs jau tur liela atšķirība, varbūt mazliet tikai. Uh, Bet eh, Latvijā ir tā, ka, ja ir labi, tad, eh, tad jau ar tiem aplausiem varbūt esam skopi, bet eh, ja ir slikti, nu tad uzreiz es un tā, kā tas tā var būt, un tas ta, bet tas taču ir priesteris. Un savā ziņā jau viņam ir taisnība, bet nu, tas priesteris arī ir ar savām vājībām. Uh, un ar um, visu to, ko viņš iznesis gan no mājām, gan no tās dzīves, un galu galā arī tā pati draudze viņu varbūt ir tā raustījusi un, un kritizējusi un lamājusi un, un, un, un arī mm, tā pretojusies varbūt prāvesta gan aicinājumam, gan arī viņa e, tam, tai pamācībai un visam pārējām, un, un nav iesaistījusies tanī darbā un pēc tam uh, nav apmierināti ar to, ka, kas tad notiek mūsu draudzē, bet ja pajautā, uh, nu, bet ko tu pats esi darījis, lai tur kaut ko mainītu, uh, nu tad viņš tā plāta, nu ko tad es, ko tad es, ko tu no manis tur prasi un tam līdzīgi. Tā kā tur ir šī problēma, bet ko mēs darām? Uh, nu, darām skaidrs, ka tādos gadījumos, kad ir, ir jau Eh, arī tā pateicība, eh, tad jau gribas arī to paziņot, un es tā ar prieku arī kādreiz pazvanu tam priesteram, priesterim un tam prāvestam kādā draudzē, un mm, vismaz pazvanu vai arī aizbraucu un apskatos, kas tur ir, un, un papriecājos kopā ar viņu un ar, ar draudzi par to, kas tur notiek un kā notiek. Un tas ir tāds, nu, vismaz pēc manām domām, tāds uh, Mm, tāds stimuls arī šim prāvestam saņemties vēl vairāk un turpināt to darīt. Un, eh, un, un tā nu, arī šī atzinība varbūt no, eh, no bīskapa arī katram prāvestam jau ir svarīga, lai viņš tā neaplaistu rokas un, un vēl vairāk pie tā eh, piestrādātu. Un svarīgi ir skaidrs atkal un atkal atgādināt, uh, šo garīgās mm, vērtības un garīgo dimensiju katra prāvesta dzīvē, jo mm, īstenībā jau priesteris mm, draudzē, šis prāves draudzē tiek nozīmēts <clears throat> ne tik daudz tā organizēt to tādu tādu, nu, varbūt organizatorisko dzīvi, to arī materiālo dzīvi tādā ziņā, ka rūpēties par pašu baznīcu un, un par tās apkārtni un tā, bet eh, arī lūgties par savu draudzi, par cilvēkiem, kuri eh, viņiem ir uzticēti. Uh, Un eh, šeit nu, mēs organizējam tādas eh, priesteru konferences, kur priesteri sanāk kopā un tad jau kāds eh, to mm, uzrunā arī, kas grib pateikt arī no priesteriem, katrs atsevišķi, un skaidrs es konkrēti savā diecēzē kā bīskaps arī viņus, nu, vadot šo konferenci, arī mēģinu, kā man sanāk, viņiem arī atgādināt šo uh, lielo atbildību, eh, uz ko viņi ir aicināti, eh, kas ir viņu rūpe, un ka tās ir nemirstīgās dvēseles ar Kristus nāvi un tā teikt ar Kristus asinīm atpirkti, cik dārga ir šī lieta, cik dārgs ir un vērtīgs un izcils ir šis aicinājums uz ko Kristus viņus ir aicinājis, lai tādā veidā viņi nu, kaut kādā veidā atjaunoti garīgi, stiprināti garīgi, arī nu, darītu, strādātu tālāk. Bez tam skaidrs arī gadskārtējās rekolekcijas, kuras, kurās katrs priesteris ir, ir nu, sakot, ar, ar baznīcas likumu, ir mm, obligāts uh, iesaistīties šīs rekolekcijās, ņemt dalību un mm, izkārtot tā savu laiku, lai gadā šīs vismaz trīs dienas viņam būtu brīvas un, un paziņot savai draudzē, ka viņš nebūs tās trīs dienas un um, ekstra gadījumā skaidrs vērsties kaut kur pie cita prāvesta, pie kaimiņa prāvesta, tuvākā, kas varētu atbraukt un, un apkalpot šo draudzi. Nu, trīs dienas jau var katra skaidrs draudz arī izturēt bez prāvesta. Nu, tāda tā praktiskā lieta ir skaidrs visi dokumenti, tie, kas tiek piesūtīti, arī tiek pārsūtīti katram e, prāvestam, e, un tie tad... E, Nu, es vismaz ceru, ka viņi izlasa tos dokumentus, ne tā tikai, ka mm, paskatās e-pastā, atkal kaut kāds tur dokuments, nu, ko tur man nav laika tur lasīt un tam līdzīgi. Nu, tā nē, varbūt, ka tā arī nav. Es tā ceru, vismaz ļoti ceru, ka nav. Un e, arī tenīs rekolekcijās kādam jau gadās, ka arī nesanāk, bet e, kādi tad tie, kuriem nesanāk šeit, viņi Eh, nu, izbrīvē to laiku vai ie, kaut kā ielāgo vai nu eh, kādā citā diecēzē ņem dalību, tad eh, tanīs rekolekcijas vai nu arī daži ir bijuši gadījumi, ka viņi vispār uz ārzemēm aizbrauc, nu mums te tas tuvākais ir Polija vai, vai kaut kur citur, kā nu kuram gadās, un tad tāda ir šī rūpe, uh, un e, viņi atskaitās arī biskapam, kur viņi būs, kāpēc viņi šeit nav bijuši. Mhm. Nu, un, e, nu, tāda apmēram tā nu, jā, praktiskā, e, praktiskā rūpe par to un kā viņa tiek realizēta. Nu jā, tādu priekšstatu devāt par, par šo priesteru tādu uh, nu, visu, <clears throat> ne tikai sākotnējo formāciju, <laughs> bet arī tādu visaptverošāku nedaudz. Bet aiziesim mazā muzikālā pauzītē un tad atgriezīsimies, lai paturpinātu šo sarunu un varbūt tās, eh, tas, ko man gribas arī uzdot savā ziņā, ir jums kā bīskaps skatoties uz, uz šo mūsdienu pasauli un izaicinājumiem arī jūsu diecēzē un, un eh, ko jūs varbūt tās redzat kā izaicinājums formācijā vai iztrūkumus formācijā, lai būtu uh, gana labi sagatavoti priekš, eh, eh, priekš šādā veida izaicinājumiem. Tātad, kādi ir tie izaicinājumi un kas trūkst, lai būtu nu, vismaz sagatavots kaut kādā mērā eh, šiem izaicinājumiem, bet tas jau pēc muzikālās pauzes. Thank you. Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, labdien, rādam arī klausītāji, šeit ir dienas katehēs, un šodien kopā ar mani ir Jelgavas bīskaps Edvards Pavlovskis. Paldies! Paldies! par to, ka varat būt kopā ar mums un arī padalīties par uh, gan pieredzi, gan to izpratni, kas ir izveidojusies, kā sakat, jau 50 gadu garumā. <laughs> Bet, <laughs> nu jā, eh, daudz jautājums, kas eh, man nāca prātā sākot šo, šo runu, es domāju, arī palaižu garām, bet rādījumā arī klausītāji jūs, ja gadījumā gribat iesaistīties, nebaidieties, sūtat īziņas 266 772 72 vai zvaniet 67 969 131 un tos gan centīsimies nepalaist eh, garām un arī uzdot šos jautājumus. Bet eh, uzsākot eh, sarunu un turpinot šo sarunu, tas jautājums, ko es jau pirms muzikālās pauzes pārdomām uzdevu, ir tāds, kāda ir, kā jūs, kā bīskaps, redzot savu diecēzi, <clears throat> varbūt tās ir plašāk pas, Latviju, kā jūs, ko jūs redzat kā tādu izaicinājumu aktuālu un, un vienlaikus ir kā trūkumu formācijā, eh, kas netiek varbūt tās īstenos pietiekošā mērā vai gana, vai varbūt tās vispār palaist garām, lai būtu sagatavot šiem izaicinājumiem. Tas tāds varbūt tās kompleksāks tas jautājums, bet eh, varbūt tas kaut ko par izaicinājumiem mūsdienu un sagatavotību, priesteru gatavību eh, saskarties ar tiem. Nu, grūti pateikt, vai nosaukt ar vienu vārdu, kas tas ir izaicinājums. Izaicinājums, es tā domāju, ka katram priesterim ir individuāls un vienam varbūt eh, viens izaicinājums, citam atkal cits. Eh, vienam ir, nu, ja tā varētu teikt, apvienot šo, šis izaicinājums ar viņa paša cilvēcisko vājību jo vienam ir vājība, pieņemsim, uz, uz vienu nosliece uz kaut ko citu, ar ko viņam ir sevišķi jācīnās, un citam atkal ir cita vājība, un e, uz citu paņem pašam ir jāvērš uzmanība. Bet e, kā lai ar to cīnās? Es domāju, ka es neizgudrošu te kaut ko jaunu un, e, un nekādu tur uh, Eh, mana 50 gadu pieredze nebūs lielāka un gudrāka nekā visas baznīcas pieredze un baznīcas tēvu pieredze un viņu mm, eh, tas, eh, tā tie padomi. Tie, tas ir lūkšana, lūkšana, adorācija, būšana kopā ar Jēzu. Ja to iemīl priesteris, ja viņš katru brīvu brīdi grib steigties mm, pie uh, Jēzus adorācijā, un e, tur ar viņu, kā teikt, parunāt un pasūdzēties par savām grūtībām, un arī papriecāties un pateikties par to, ko viņš, e, kas viņam ir izdevies, kas viņam ir izdevies pašam pie sevis, varbūt mainīt sevi, kaut ko saprast un palūgt arī svēto garu, lai tas viņam uh, atver eh, šo sapratni un ļauj viņam dziļāk saprast eh, to, kas viņam pašam ir vajadzīgs, kas viņam ir noderīgs, eh, kas mm, nepieciešams pat viņa šī kalpošanā, viņa kā priestera, kā konkrēti arī skaidrs prāvesta, draudzē, darbā, kas viņam pašam tas ir, ir pirmām kārtām vajadzīgais, jo ja viņš nostājas gan cilvēku priekšā, gan sarg Dievs vēl arī Dieva priekšā, ka viņš jau visu zin, visu saprot, un tagad viņam tur, kā, kā tur tādu, kā mm, joku, kā anekdoti teica, ka tas e, ne, cilvēks nepacietīgs, un viņš apzin savu uh, savu to, nu, kā sakot, savu vājību, šo nepacietību, un viņš lūdzas un saka, Dievs dod man pacietību, bet uzreiz un tagad man vajag. Uh, Tātad viņš pat pacietīgi neprot palūgt, ka tu uzreiz tagad un nekādu negaidi, un viņš nevar gaidīt to, ka vajag uzreiz viņam. Un tā, ja, ja, ja tā nostājas Dieva priekšā, ka ar viņu ir viss kārtībā un viņam tur nav nekas eh, nepieciešams, viss ir augstākā līmenī, tikai ka, ka tie cilvēki ir tur apkārt tādi eh, un ar tiem ir grūtības – tad, ir, tad ar viņu pašu sākas tās grūtības un problēmas. Ja nu, tā tad ir, ir šī personīgās eh, personības izaugsmes eh, pilnveidošanās eh, tāds izaicinājums, ar ko saskaras priesteri jūs tā vērtējat, ja? jā, jā, es atceros no semināra gadiem, kad jau mūžībā labu laiku, kā aizgājušais garīgs tevs Viktors Pentjušs. Tevs Pentjušs e, teica mums to, ka kādu, kāda bīskapa izteicienu citējot, e, kā bīskaps teica, ka es neiesvētītu tādu kandidātu uz priesterību, par kuru zinātu vai šaubītos, ka viņš ir ikdienā ne, neveltīs kādu laiku meditācijai. Tātad bez tās e, nevar būt cilv, tā priestera dzīve tāda pilnvērtīga. Un e, arī skaidrs, ka um, lūkšana un, un lūkšanai par to jau, es jau nerunāju, vispār nedomāju par tādu lūkšanu, kura ir Eh, priesterim obligāta, tas ir breviāra lūkšana. Eh, tur jau atkrīt vispār kaut kāda, lūkšana, kaut kāda runāšana, eh, tas ir pats pa sevi saprotams, to jau katrs priesteris jau ar diakonāta svētībām, viņš ir tur uz bīskapa jautājumu ir atbildējis jā, ka viņš ir gatavs, ka viņš apņemas, ka viņš grib lūgties par tautu un grib šo uh, šo pienākumu, ko kanoni uzliek viņam e, katru dienu konkrētas, konkrētu laiku veltīt lūkšanai, breviāra lūkšanai. Katrs priesteris zina, ko tas nozīmē breviāra lūkšana, bet ja jau to pat nelūdzas, nu, tad jau tur ir, e, nu, ir, ir bēdas, tad, e, tad tas priesteris nevarēs savā aicinājumā un savā kalpojumā ilgi izturēt. Bez tam skaidrs arī viss pārējais, ko iesaka arī e, kanoni runā par to, ka arī e, tik ļoti ieteicams un kas nav tā zem grēka uzlikts, bet tomēr kanoni par to runā e, un to min, ka rožu kronis, ikdienas rožu kronis – Tad, tad mm, kanoni nav tik plaši, lai par katru visu sakot, izstāstītu katra, katru lietu. Bet, ja jau tur ir tā rindiņa ierakstīta, tad tas nozīmē, ka tā ir ļoti svārīga. Un mm, bez tā, nu, kā nu, mēs taču lūdzam e, dievmāti, kā saucot viņu arī par priestera un priesterības māti, et tad e, kā lai viņu negodina un negodina nav tāda svētā, kurš nebūtu arī bijis savā laikā diamātes godinātājs. Ja tāds viņš nav bijis, tad jau tur grūti gaidīt vai ticēt ka viņš var būt eh, tāds gūt <laughs> panākums. Tā joka pēc es domāju par Jāzepu šobrīd, vai viņš tur bija <laughs> tas gudinātājs, <laughs> bet, bet tas ir joks. Viņš eh, ekscelence. mīlētājs bija. viņš mīlētājs bija. Un ar to jautājums atrisināts. bet, eh, bet ekscelents labs ir tagad personības izaugsmas jautājumi, bet es tā pie sevis ar domāju no pasturālās puses, paskatoties. Nu, viena lieta, ko, man, kas man tā šķiet Rīgā, dzīvojot te jau tādā kā burbulītē, tomēr vairāk cilvēku un tā tālāk, bet tad, kad kādreiz ar rādio izbraucu arī uz pilsētām ārpus Rīgas, ir, kuri, protams, Jelgava arī pieļauj, ka uh, tomēr ir liela pilsēta un, un, un tā ir citā, cits stāsts, bet kur ir mazāks pilsētas un cilvēki izbrauc kopumā. Uh, un arī draudžu locekļu skaits samazinās, gan, gan tādēļ, ka vienkārši cilvēki emigrē no tām vietām, meklējot darbus tuvāk Rīgai, gan, un tas man šķiet arī ir tāds uh, izaicinājums, no kuram ir grūti sagatavoties. Kā, kā jūs uh, šādu lietu eh, risinat vai, vai skatāties uz šādu lietu un, un ko darīt vai, vai kā, kā rīkoties tādā gadījumā? Jo man liekas, ka tas, uh, nu, domājot ar par priesteri, ka tas arī e, var būt e, tāds, nezinu, ja pareizi teikt, demotivējošs e, kaut kādā ziņā faktors, nu, kad, nu jā, ai, sūtīts kalpot, nav, nav kam kalpot, jo vienkārši nav cilvēku. Nu, tā jau nu, nevar teikt, ka nav kam kalpot. Es tā domāju, tas nav mans izdomājums, un uh, un tā tā tādas garīgās varbūt dzīves vai garīguma pazīme un, un garīgais tāds, nu, tas eh, padoms, ka nerēķināt cilvēkus, eh, cik viņu tur ir, jo katrs viens cilvēks ir mm, Kristus asinīm atpirkts, un viņš ir, viņam ir šī milzīgā vērtība. Uh, Mm, es atceros šeit eh, arī no semināra eh, gadiem vēl teikto, garīgi tēva teikto, ka viņš teica, ja jums izdosies eh, atpestīt un uz debesīm aizsūtīt vienu dvēseli, tad jūs esat priecīgi, jūs savu priesterību esat realizējuši – nu, ne tādā ziņā realizējuši, ka vairāk arī jums neko nevajag, bet eh, ka jūs sevi ziedojot priesterībai un strādājot, eh, nebūsiet velti to darījuši, ka tam būs šī tāda mūžības vērtība, paliekošā vērtība. Ja jau viena cilvēka dēļ mm, tas ir tā vērts, tad uh, Eh, tad tur jau, nu, kur jau tādu draudzi, kur viens cilvēks vai arī neviena, nu, varbūt kādreiz gadās, bet eh, tad jau tur, tur tad jau nevajag arī to dievkalpojumu vadīt. Bet uh, otra lieta ir tā, ka, nu, ko mēs daram, tā jau nu nav, ka ne, ar, arī mēs neko nedarītu. Mēs organizējam arī, pieņemsim, turpat tādā pašā Jelgavā. Mums ir tādas Marijas, tā, uh, Ehm, gan Marijas skola, kura tā darbojas tur, mm. priesteris Mazilevskis tur brauc un, un, un vada tur tās divas dienas, bet eh, mēs vadam alfa kursu, eh, kas ir tāds, kur pēc šī alfa kursa eh, kāds, nu, nav jau skaidrs pūli, bet tomēr es priecājos, ka kaut viens – no šī alfa kursa dalībniekiem, no tiem viesiem, kuri tiek aicināti un ņem dalību, paliek pēc tam draudzē, ka viņi pēc tam arī pamācās kaut ko vairāk, katekismu un, un tam līdzīgi, tad eh, tas jau arī ir tas darbs. Nu, cik cilvēku ir, tik ir skaidrs, ka viņu arī jau manā laikā, it sevišķi jau pandēmija tā teikt, uh, patīrīja mm, tās Jā. baznīcas. Un tas jau nav tikai Jelgavā, tas ir uh, visur, ja jau tā cilvēku, cilvēkam aizliec un aiztaisa durvis, un tad kaut, viņš neiedziļinās tur tik ļoti, ļoti katrs vismaz, nu skaidrs, ka ne jau, ne jau neviens, bet, uh, bet tik daudz tā nesaprot, nu kā tā baznīcā nevar iet un baznīcas durvis ciet, uh, Un, nu, un tad viņš apvainojas pat arī uz priesteriem, uz baznīcu, ka, ka kā tā mani nelaiž baznīcā un, un, un aizslēg tas durvis, un viņš atmet ar roku. Nu, tai nevajag, ja tā, nu tad, nu, nu varētu teikt, ka tā saprašana cilvēkam ir tāda, nu, nav, nav tik dziļa, bet, bet fakts ir paliek fakts. Skaidrs, ka, ka tas tā ir, ka viņš atnāk uh, uz dievkalpojumu parausta durvis, baznīcas durvis ciet, jo baznīcā jau ir pietiekošs skaits, mm, ja tā var teikt pēdiņās, to dievlūdzēju, ka vairāk šī telpa nevar uzņemt. Nu jā, tas eh, Covid laiks arī daudz ietekmēja daudz Jā. arī citu faktoru, domāju, sekulārisms un, un viss, kas ar to saistīts. Un, bet Jā. varbūt tās ejam vēl vienā mazā muzikālā pauzē, atgriezīsimies un tad, lai jau noslēgt šo katehēzi ar kādu klausītāju jautājumu, pēc brīža esam atpakaļ. ты dziesmu tev mans kungs un tevi slavēšu mūžīgi. Ak, Dievs, tev dziedāšu jaunu dziesmu tev mans kungs. klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Labdien, rādījumā arī klausītāji, šeit es priesteris Jaunis un kopā ar mani ir Jelgavas bīskaps Edvards Paulovskis dienas katehēzē, kur runājam par priesterības formāciju un dzīvi kalpošanu, tā ļoti vispārīgi eh, pārdomā ekscelenci par, eh, nu, priesterību principā. Un noslēgumā šajai skatiehejas noslēgumā gribas uzdot kādas ehm, vai kāda klausītāja, nezinu, eh, kas ir autors, vārds nav pielikts klāt, bet eh, īziņa, manuprāt, ir tā vērts, lai tiešām eh, pārdomātu par šo jautājumu, un tas ir, kā draudze praktiski var palīdzēt topošo priesteru formācijā, tātad to, kas vēl tikai gatavojas priesterībai, un pēc tam kad priesteris jau kalpo draudzē, kā var palīdzēt. Un, un beigās vēl piebilst, ka uh, eh, bieži tauta baidās iet pie priesteri, jo negrib traucēt. Es domāju, tas tāds jau ir uh, uh, nu, ļoti tipisks uh, apgalvojums, ka baidās, jo priesteris vienmēr ir aizņemts un vienmēr un nedrīkst, nedrīkst, un kā tikai nepatraucēt un tā tālāk, bet uh, varbūt tās varam sākt ar, ar to, kā tad palīdzēt. Man gribējās taisni teikt, sākt no otra galā. Labs ir, tad, tad no otra galā. <laughs> kā, kā, kāpēc eh, nu, baidās iet, kā, kā traucēt īstenībā jau eh, tā problēma ir tanī eh, priesterim, ka viņu netraucē neviens. Ja neviens netraucē, tad tas nozīmē, ka viņš nav vajadzīgs. Uh, viņu neviens netraucē. Viņš dzīvo savu dzīvi un viņu neviens netraucē. Eh, ar, ar šo jautājumu vai ar šo frāzi eh, es esmu pats sastapies ļoti bieži un tad es eh, atbildus saka, vai, vai drīkstu jūs traucēt. Uh, <laughs> Es saku, traucēt nevajag, bet jautājumu risināsim tulītās. Ja tikai traucēt, tad jau priekškām, bet eh, ja vajag, tad, tad, tad vajag. Un es saku vienmēr, ka man ir prieks, ka kāds traucē, jo ja neviens netraucē, nu tad tāds rodas eh, tā, tā uztvere tāda, ka ka, ka es neesmu vajadzīgs, ka mans, mm, nu, neviens pie manis vairāk negriežas un neviens mani neredzēt, nedzirdēt negrib. Nu, tad jau tas ir tas mīnus lielais. Attiecībā par to, kā jaunajiem priesteriem mm, vai tiem kandidātiem uz priesterību. Kandidāts uz priesterību, es tā dažreiz pajokam skaidrs, e, kad mm, ejot garām varbūt kādam, kādam bērnu ratiņiem turpat baznīcā, kas ir iestumti, uh, vai arī bērns, kas uz rokām vēl ir, un, un es tā, tā ejot, eh, nu, gribot varbūt tā eh, pa jokam kaut ko pateikt, un es tā jautāju, tas ir tas eh, mūsu jaunais prāvis, šīs draudzes te aug. Un, nu, skaidrs, ka Skaidrs, ka tur nevar zināt, kad vēl tas bērns ir mātei uz rokām, vai tas uh, būs prāvesis vai bīskaps vai vēl kaut kas cits, bet e, mēs jau nezinām pie kristībām, ja es pats kādreiz tā gandrīz vienmēr, vienre, vienmēr padomāju, bet um, arī kādreiz tiem vecākiem pasaku tā, ka nevar zināt, ko mēs te nokristījām varbūt nākošo bīskapu vai pāvestu vai prāvestu, kādu priesteri vai kādu profesoru vai varbūt valsts prezidentu vai, vai kādu ministru vai tam līdzīgi, e, vai kādu pulkvedi. Bet e, ne tas ir, e, tas, ja, ja grib, lai tanī ģimenē būtu priesteris, nu tad ir jālūdzas par to. Un skaidrs, ka arī viņu jāaudzina tādā uh, nu, veselīgā uh, eh, dievbībā. Ar to veselīga dievbība, es domāju, šeit nepārspīlējot un bez tādām, uh, nu, kā lai saka, bez manticības piejaukuma, ka nu, tas un tas ir svarīgi, un, un tad tur arī ir tā, tas būtiskais, kad, kad es jau audzināšu sevi, savu tur dēlu kā priesteri. Uh, nu, tas tā nederēs, tur nekas var nesanākt ar, ar to savu izaudzināt kā priesteri. Bet skaidrs, ka pirmie priesteru formatori ir viņu vecāki. Tā ir māte un tēvs. Tēvs ir pirmais semināra rektors, inspektors un garīgais tēvs. Uh, Jo tikai pēc tam, kad viņš šo garīgumu iedevis ģimenē, viņš pēc tam var arī seminārā viegli, kā teikt, aklimatizēties un, un viegli ieiet. Viņam tur nekas nav, nav pārsteigums, nav jaunums nekāds. Un tādā veidā šī ģimene ievada to un skaidrs lūgties un gribēt, lai tas bēdīgi ir dzirdēt, ka, ka, ka es kādreiz esmu tā, uh, aicinājis varbūt tos vecākus, nu, lūdzieties, lai jūsu dēls um, tur aiziet uz semināru, būtu priesteris, un, un ka vecāki, oi, nē, nē, nekādā ziņā, es, es negribu, lai viņš būtu priesteris. Paši iet baznīcā, paši priestera pakalpojumus saņem, paši grib, lai tie priesteri būtu labi un gaida no viņiem svētumu, un, un tādu atvērtību un labestību, bet lai mans dēls būtu par priesteri sargdievs, es no tā, nu tad, tad tur arī ir tas, ko draudze var iesaistīties. Un tāpat arī draudze, kas, kas eh, kurā viņā redz šo jaunekli, kas tur ir, tad eh, ar lūkšanām par eh, ši, šo jauno cilvēku, lai Dievs viņā uh, modina šo aicinājumu, un lai viņš arī atbild šim aicinājumam, aicinājumu uz garīgo kārtu. Kas no viņa sanāks, nu to jau mēs, mm, tas, ko uz priekšdienām neko nevaram zināt. Bet, eh, bet nu, tā. Attiecībā uz tādiem jauniem priesteriem, jauniem vai veciem, tas jau priesteris ir priesteris tāds pats, vai tikko iesvētīts, vai viņam ir ap 50 gadu priesterības jubilē. Uh, kā man tuvojas jau, <laughs> bet eh, tas jau nav nekādas atšķirības priesteriskās varas vai priesteriskās darbības būtībā. Un eh, tur nevis tā, ka priesteris vai prāvis tas draudzē kaut ko gribētu darīt, uz kaut ko aicinātu, kaut ko uh, Eh, tur tā, nu varbūt, ka to mēs tur varam izdarīt, un, un nē, ne, un neviens, nu ko nu es, nu tur jau citi tur aizies, un, un kāds tur aizies, kaut ko darīs, bet taisni katram pašam celties kājās un tā, un, un es iešu to darīšu un, un tā, un, eh, un, un, tad, un tad dot šo tādu stimulu prieku no tā, ka viņa draudze, uh, ir viņam gan paklausīga tādā ziņā, garīgo aktivitāšu ziņā, gan arī iesaistās tanī, un viņam pašam tad ir prieks, prieks kaut ko darīt, un, un nevis tikai tā kaški meklēt, kaut ko pārmest, kaut ko tur uh, ja, ja pieņemsim no nu, tās priesteris, nu, viņam varbūt izdevās tādu, nu, kas patika, labi norunāja tos prediki un labi pateica labu dziļu domu, kas uzrunāja varbūt nevienu vien, nu, tad jau nebūs skaidrs pateicības um, zīmītais viņam aizsūtītas. Bet ja viņš kaut ko tur pārteicās, kaut ko kļūdījās, uh, Nu, es pavisam nesen dzirdēju, ka vienam priesterim e, jau tur viena pēc otras e, tās zīmītes, ka tur tā un tā, un ka, tas, ka viņi ir gudrāki. Un, nu, varbūt arī priesteris tiešām kļūdījās, tur nav par to runas. Bet, nu, kļūdījās, kļūdījās. Nu, tā varbūt uzmanīgi to pateikt, lai lai nenoslāpētu šo garu, varbūt vēlmi eh, tā runāt un, un darboties. Un eh, skaidrs, ka vēl viena lieta ir tā, ka arī pašiem, ja grib to priesteri, tā sakot, mazliet, mazliet iekustināt, tad eh, dzirdam jau tagad tie gan radio Marija, ko arī tagad jūs klausaties, uh, Mm, tie, kuri klausās, vai arī vienalga kādā veidā visādi e, arī tie periodiskie izdevumi, e, kā vēstnesis un tam līdzīgi, e, viņi jau runā par tādiem notikumiem, darbībām, draudzē, un, un tad var pienākt pie tā prāvesta un pateikt viņam vienalga, vai viņš jauns vai vecs, ka nu, mēs arī gribam te mūsu draudzē kaut ko izdarīt, Un, eh, un tas arī būs tas palīgs, jo ja viņš to darīs un darbosies tādā veidā draudzē, viņam vienkārši nepaliks laika priekš kaut kādas tādas, nu, nevajadzīgas laika kavēšanas. Nu, es to redzu tā. Burvīgi tātad lūgties un arī iesaistīties, nepalikt malīņā, bet um, eh, būt... Jā. Uh, līdzdalīgam draudzes dzīvē. Un... draudzes dzīvē, lai, lai tas um, arī motivētu tad un, un ļautu arī tam pravestam saskatīt, ka, ka viņš ir vajadzīgs, ka viņš to, ka draudze no viņa to gaida. Nu, visiem mums <clears throat> patīk būt vajadzīgiem un, un, un to tad arī novērtē. Uh,